50 languages. ห้าสิบเจ็ด viiskümmend seitse , viiskümmend seitse , พบหมอ arsti juures , arsti juures , ดิฉันมีนัดกับคุณหมอ mul on aeg arsti juures , mul on aeg arsti juures , ดิฉันมีนัดตอนสิบนาฬิกา mul on aeg kella kümneks , mu aeg on kella kümneks . คุณชื่ออะไรคะ kuidas on teie nimi ? kuidas on teie nimi ? กรุณานั่งรอในห้อง palun võtke ootetoas istet , palun võtke ootetoas istet. คุณหมอกำลังเดินทางมา Arst tuleb kohe. Arst tuleb kohe. คุณมีประกันกับบริษัทไหน Kus te kindlustatud olete? Kus te kindlustatud olete? ดิฉันจะช่วยอะไรคุณได้ไหม Mis saan ma teie heaks teha? มิซอนมาเตยเฮียกสเตฮะคุณมีอาการปวดไหมคะฮอนเตลวาลูดฮอนเตลวาลูดเจ็บตรงไหนคะกุสเตลวาลุดตับกุสเตลวาลุดตับดิฉันปวดหลังเป็นประจำมุลลอนพิเตวัลเซลยาวาลุดมุลลอนพิเตวัลเซลยาวาลุตดิฉันปวดหัวบ่อย mul on tihti peavalud. mul on tihti peavalud. ดิฉันปวดท้องเป็นบางครั้ง mul on mõnikord kõhuvalud. mul on mõnikord kõhuvalud. ถอดเสื้อออกค่ะ võtke palun ülakeha paljaks. võtke palun ülakeha paljaks. นอนบนเตียงตรวจค่ะ heitke palun voodile , heitke palun voodile . ความดันโลหิตปกติ vererõhk on korras , vererõhk on korras . ดิฉันจะฉีดยาให้คุณ ma teen teile süsti , ma teen teile süsti . ดิฉันจะให้ยาคุณ ma annan teile tablette , ma annan teile tablette ดิฉันจะเขียนใบสั่งยาให้คุณไปซื้อที่ร้านขายยา ma annan teile apteegi jaoks retsepti ma annan teile apteegi jaoks retsepti